Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Թեմաները համառոտ։ Օթը փակ է, ցամաքը փակ է, աշխարհի սիրտը փակ է։ Քսոս Սարգսյան, խիզախ մտավորականն ու Արցախի դատի պաշտպանը։ Հայացքն է եթերում։ 2008 թվականին Արցախի հանրապետության կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել Ստեփանակերտի օթանավակայանի վերակառուցմանը, որը 1992 թվականից չէր գործում։ 2011 թվականի մայիսի 9-ին պիտի վերաբացվեր։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը լրագրողներին ասել էր, որ Երևան Ստեփանակերտ չվերթի առաջին ուղևորն ինքն է լինելու։ Իսկապես վստահ էինք, որ առանց համապատասխան կենտրոնների, կառույցների հետ համաձայնության հսկայական գումարներ չէին ծախսվի օթանավակայանի գլխավոր մասնաշենքի վերակառուցման վերազինման վրա։ Բացումը տեղի չունեցավ։ Պատճառաբանեցին, թե տեխնիկական խնդիրներ կան։ Մինչև հիմա օթանավակայանը չի շահագործվում, հավանաբար քաղաքական պատճառներով։ Այն ժամանակ էլ հո Ադրբեջանը պարտված կողմ էր, բայց կարողացավ հասնել նրան, որ Երևանի հետ օթային ճանապարհն այդպես էլ չվերաբացվի, ու մնացինք ցամաքային ճանապարհի հույսին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Բերձորի միջանցքի հույսին, որը ադրբեջանցի կեղծ բնապահպանները անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ից փակել են։ Քաղաքական վերլուծաբան Գագիկ Ավանեսյանը կարծում է, որ հայկական կողմը օթային ճանապարհի վերաբացման պահանջն առաջ քաշելիս պետք է ճիշտ շեշտադրումներ անի։ Արոնավանիսյան ցամաքային ճանապարհի փակումից հետո միայն սկսել ենք ակտիվ խոսել օթային ճանապարհի բացման մասին։ Այս պահանջը անընդհատ պիտի հնչեցվեր տարբեր հարթակներում նոյեմբերի 9-ից հետո եւ ոչ թե երբ արդեն այլընտրանք չլիներ, նոր սկսեինք ակտիվորեն այդ պահանջը դնել։ Գիտեք, այդ պահանջը դնում է, այդ պահանջը էլի կապված է, եւ որ ասում եմ, չերևացող բան է, որ ումից է կախված, բայց միանշանակ սա Ադրբեջանից է կախված։ Ադրբեջանը շատ լավ էլ հասկանում է, որ օթային կապը ոչ թե Հայաստանի հետ է բանը, այլ աշխարհի հետ։ Հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը դրա համար, որ աշխարհից կտրեն ու ասենք արտասահմանյան օրագրողներ, արտասահմանյան քաղաքական գործիչներ, արտասահմանյան մարդասիրական կազմակերպություններ մուտք արգելված է Արցախ աշխարհում ոնց է իրաք իրաց աչքով պիտի տեսնեն իրաք պիտի գան միջազգային կառույց ասեք նույն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի կարող օղարկի դիտորդական խումբ տեսնեն հոշարձաների հետ այն չակապում սա հատուկ արված բան է հարցը ճիշտ են անում որ բարձրացնում են բայց այդ հարցը չի ուսվելու մենք պիտի պատրաստենք որ այս հարցելի մնալու է կախված Սա արդեն երբ որ միջազգային հանրություն, ասեք, նույն ուժային կենտրոնն Ամերիկան, Ֆրանսիան որոշեն, որ կապը բացվում է, արդեն ազդելու ձև կա Ադրբեջանի մեջ։ Միջազգային թռիչքները կազմակերպող թե հսկող կազմակերպություն ICAO այ դրա միջոցով կարան ազդեն Ադրբեջանի վրա պահանջեն, ասենք, այդ ոնց է Զանգեվանի օտանավականից բացում Բերձորում պիտի բացվի։ Հա, բացում են ու տանում են դեղ գրանցում, բայց Ստեփանակերտինը չեն գրանցում։ Մեր օկորդնում են հարցը այս ձևաչափով դրվի, այս ձևակերպումով պիտի դրվի։ Ինչի ընդեղ որ տանում են գրանցում, միանգամից գրանցում են, իսկ Ստեփանակերտինը չեն գրանցում։ Կարծում եք, եթե հարցը այդ ձևով դրվի, կբացեն օթային ճանապարհը, միթե պիտի ասենք, որ իմանան։ Չէ, գիտեք ոնց է։ Շեշտադրումներն է շատ կարևոր, ոնց է սանում։ Օրինակ, Հայաստանն էլ է կարող այդ բանի անդամը։ Օրինակ, Զանգեվանի օտանավակայանը գրանցում են Ֆիզուլին գրանցում են, Ջաբրայելն էլ են դեղասմաբան անում, գրանցում են։ Հիմա հարց պիտի դրվի. ո՞նց է սա գրանցում եք։ Բացատրեք, ո՞նց է գրանցում եք, սա չեն գրանցում։ Ստեփանագերտինը չէ։ Այո, սա արդեն Հայաստանի ներկայացություն ունտեղ որ կա, պիտի հարց արդեն տես դնի։ Սա մակի հարց չի, բան չի։ Որ անդադ որ ասում է որ ամեն կառույցում միջազգային մենք պիտի ակտիվ լինենք, հենց սա է պիտի արգելք դնեն, պիտի վետո դնեն, վետո իրավունք կա թե չէ, չգիտեմ, չեմ խորացել, բայց պիտի այդ ճանապարհները փնտրվի այդ դեպքում Ադրբեջանի բնակչությանն է հարցակելու։ Այդքան միլիոնավոր դոլարներ ծախսում եք, ինչ անեք, որ չեն գրանցում պիտի այս հարթակում աշխատի։ Իսկ գուցե Հայաստանին պարտադրում են, որ դեմ չգնա։ Եթե պարտադրում են, ու չի կարում այդ բանը դիմանա դուրս գան գնան իրաց տները։ 5000 զոհ ենք տվել այս վերջ պատերազմում։ Առաջի պատերազմինի չեմ ասում։ Երգիր ենք կառուցել։ Հիմա այսքան մարդկանց արյունում, ինչքան վիրավոր ունենք, հաշմանդամներ ունենք, Ստեփանակերտում դուրս եմ գալիս երիտասարդ տղեր հաշմանդամները քայլում են։ Ճիշտ է, մեր մեղքն էլ կա, որ այս օրը հասել ենք, բայց այս պարտությունից հետո չեն դիմանում, չեն կարող, մի անգամ պիտի չես ասես, չես կարող դուրս արի գնա տուն, թող դեղ նստին դա ով կարող դե է դե չի հաջողում չեք տեսնում չի հաջողում դա մտնորդն է պիտի ստեղծվի որ արդեն ուրիշ ելք չլինի պիտի դիմանա այսօրվա վրա ինքը այն պարտադրողից դեղի իշխան ավելի շատ ավախում կամ թե ժողովրդի ցեփական այ խնդիրը դրանում է նկատի ունեք, ինչպես ասում են, վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձին։ Ես չգիտեմ, վարչապետի Մակարդակովա վախվում ավիացիայի հետ կարգավորող բանով խոսել, թե Հայաստանի ավիացիայի պատասխանատուի Մակարդակով։ Ես չեմ իմանում, որ հարթակում ամը սաղ են ավերաբերում։ Թիմին։ Այո, որտեղ կա։ Կառավարական թիմին։ Այո, կառավարող թիմին։ Եթերային ձեր ուղեկիցը հայաց հաղորդաշարն է։ 88-ի ազգային ազատագրական պայքարի հենց սկզբից Հայաստանի մի խումբ խիզախ մտավորականներ պաշտպանեցին Արցախի դատը պաշտպանեցին հենց տեղի կուսակցական վերնախավից, Գորբաչովյան խարդավանքներից։ Այդ խիզախներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանն էր։ Արցախի ձայնը աշխարհին լսելի դարձնելու նպատակով նա նույնպես Մոսկվայում քաղաքական հացադուլ է արել Վիկտոր Համբարձումյանի, Զորի Բալայանի, Վաչագան Գրիգորյանի, Սեմյոն Բաբայանի հետ։ Արցախի ցավը նրա ցավն էր, Արցախի հաղթանակը նրա հաղթանակը։ Ղարաբաղյան շարժման 10-րդ տարեդարձի արդիվ վերածննդի հրապարակում հանրահավաք է անցկացվել։ Տրիբունայում Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած պատվիրակությունն էր, որը գլխավորում էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Արաչինը։ Բոլոր ելույթներն էլ ջերմ էին ու ոգեշնչող, սակայն առանձնապես հուզիչ էր սիրված դերասանի խոսքը այդպես կխոսեր հարազատը հարազատի հետ, ում սիրտը զգում է նույնը, ինչ որ քոնը, ով այն տեսակից է, ինչ որ դու, որ լորեցու արմատը քննես, չբերի Արցախ։ Դերասանն ինքը իրեն արցախցի էր համարում, ոչ թե մեզ դուր գալու համար, որի կարիքը չուներ, այլ որ համոզված էր, որ իր մեջ ամբարված է Արցախից գաղթած նախնյաց գենետիկ հիշողությունը։ Արցախցիներիս համար ծանր այս օրերին, երբ շրջափակման մեջ ենք, երբ մեր պետության տարածքի մեծ մասը զավթված է ճշնամու կողմից, երբ թվում է բոլորը մեզ լքել են, Սոս Սարգսյանի ելույթը նորից հնչեցնելու անհրաժեշտությունն ավելի քան կա։ Ուզում եմ, որ նրանք, ովքեր լսել են, վերստին հպարտանան, որ նման հայրենակից ենք ունեցել եւ ունենք իսկ սերունդը, որը նոր է մեծանում ու նրան գիտի իբրև անվանի դերասանի, ճանաչի նաև կարեկից, դժվար պահերին քեզ օգնելու պատրաստ մտերիմին, հեզ մարդուն եւ ամբոստ քաղաքացուն, ազգի պատվի համար նախանձախնդիր մարտիկին։ Հայրենակիցներ, հարազատներ, Ամեն անգամ, երբ գալիս եմ Արցախ, հպարտանում եմ, որ իմ պապերը հայ են եղել։ Ամեն անգամ, երբ որ գալիս եմ Արցախ, հպարտանում եմ, որ իմ երակներում հայոց արյուն է հոսում։ Ամեն անգամ, երբ գալիս եմ Արցախ, հավատում եմ, որ հայությունը հավիտենական է, որ հայությունը անմահ է։ Այսօր Հայաստանը մենք վաստակել ենք։ Չենք հորինել։ 10 տարի միամիտ կարկախոսներից սկսած սխալներից թուրքական յաթարանի դեմ գրիվ սովի քացի ծրտի մտության հետ գրիվ պայքար պայքար միջև այսօրը 10 տարի ի վերջո պայքար աշխարհի դեմ 10 տարի ի վերջո մեր հաղթանակը եւ նույնիսկ լիբարիտյաններն ու բլեանները չկարողացան կասեցնել մեր ընթացքը առաջ Արցախի պատերազմը նոր էջ է հայոց դապի մեծ գործում բայց այդ էջը առաջին էջն է մենք չպետք է ամաչենք աշխարհին ասել որ մեզնից են խլել մեզ մի չեն զարթնել, մեզ մի չեն գողացել։ Մենք բոլորս պետք է համոզված լինենք։ Այսօր աշխարհում չկա մի ուժ, որ Արցախը մեզնից խլի։ Եթե մենք միասին ենք, եթե մենք ձեր ձերքի տված ենք, եթե մենք ուսուսի տված կառուցում ենք մեր հայրենիքը։ Փառք հայոց բանակին, փառք հայությանը Փառք միասնությանը, փառք ձեզ։ Խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հեղինակավոր Forbes հանդեսը հրապարակել է ամենաշատ միլիարդատեր բնակիչներ ունեցող քաղաքների ցանկը, բաղկացած 11 քաղաքից։ Ընդհանուր առմամբ դրանցում ապրում է 487 միլիարդատեր, որոնց ընդհանուր կարողությունը գերազանցում է 2.8 տրիլիոն դոլարը։ Ցանկը գլխավորում է Նյու Յորքը, որտեղ ապրում է 101 միլիարդատեր։ Նրանց ընդհանուր կարողությունը 616.8 միլիարդ դոլար է։ Նյու Յորքաբնակների շարքում ամենահարուստը Մայքլ Բլումբերգն է 94.5 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Երկրորդ տեղում Հոնկոնգն է 70 միլիարդատեր ցուցանիշով։ Նրանց ընդհանուր կարողությունը 286.8 միլիարդ դոլար է։ Ամենահարուստ բնակիչը Լի Շաու Կին է 29.5 միլիարդ դոլարով։ Երորդ տեղում Պեկինն է, որտեղ բնակվում է 68 միլիարդատեր, 247.2 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նրանց շրջանում ամենահարուստը Ժեն Յինմինն է 45 միլիարդ դոլարով։ Չորրորդ տեղում Շանհայն է, որտեղ բնակվում է 65 միլիարդատեր 181.9 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նրանց շրջանում ամենահարուստը Քոլին Ժեն Հուանն է 30.2 միլիարդ դոլարով։ 5-րդ տեղում Լոնդոնն է, որտեղ ապրում է 63 միլիարդատեր 294.9 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նրանց շրջանում ամենահարուստը Լեն Բլավատնիկն է 32.1 միլիարդ դոլարով։ 6-րդ տեղում Մոսկվան է, որտեղ բնակվում է 61 միլիարդատեր 307.1 դոլար կարողությամբ։ Նրանց շրջանում ամենահարուստը Վլադիմիր Պոտանինն է 23.7 միլիարդ դոլարով։ 7-րդը Մումբայն է, որտեղ ապրում է 56 միլիարդատեր ընդհանուր 276.4 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նրանցից ամենահարուստը Մուքեշ Ամբանին է 83.4 միլիարդ դոլարով։ 8-րդը Շենժենն է, որտեղ ապրում է 54 միլիարդատեր, ընդհանուր 246 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նրանցից ամենահարուստը Մա Հուատենն է 35.3 միլիարդ դոլարով։ 9-րդը Սինգապուրն է, որտեղ ապրում է 46 միլիարդատեր, ընդհանուր 133.3 միլիարդ դոլար ունեցվածքով։ Ամենահարուստը Գո Չեն Լիենն է, 14.3 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ 10-րդ հորիզոնականը կիսում են երկու քաղաք՝ Դելին եւ Սան Ֆրանցիսկոն։ Առաջինում ապրում է 37 միլիարդատեր, 116.4 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նրանցից ամենահարուստը Շիվ Նադարն է 25.6 միլիարդ դոլարով։ Մինչդեռ Սան Ֆրանցիսկոյում ապրում է 37 միլիարդատեր, ընդհանուր 114.2 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նրանցից ամենահարուստը Բրայան Չեսկին է 9.3 միլիարդ դոլարով։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի ապրիլի 11-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։